Ako mi se suprostavi, taj neće ući. Odgovori on. ولتصنعيني قائلا سبحان من أجراك سبحان من أجراك الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvala Allahu Đelešanu i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, draga braći i sine i sestre, mi počnemo inša Allah sa našim predavanjem večerašnjim koje nosi naslov uzroci jačanja imana. Mi znamo da kao vjernici, kao muslimani i muslimanke da kroz naš život postoje mnogobrojna pitanja koja čovjek sam sebi često postavlja ili barem s na vrijeme ih postavlja jer se ona sama od sebe, sama od sebe nameću. Jedno od tih pitanja koje sebi sam postavlja jeste recimo i ovo. Ja sam musliman, ima 15 godina, 20 godina, kako sam čvrsto prihvatio vjeru, ili pet godina, ne propuštam jedan namaz. Izvršavam farzor, izvršavam važbe, međutim, kad sumiram svoje stanje, kad analiziram svoje stanje, čini mi se da nema razlike između onog mog početnog stanja i sadašnjeg stanja. Jer nakon 5 godina, nakon 10 godina, kad posmatram i, ovaj, analiziram stanje kod se što tiče imana, ako se moj iman nije smanjio, nije se povećao. Tako, čovjek, tako se čovjek učini. Te stalno je na istoj, na istoj razini. Ili, nekada čovjek ili žena u sebi drugačije pitanje, pa kaže, ja sam mladić koji je, ili djevojka koji je život proveo u džahilijetu, u raznim porocima, griješio sam prema Allahu i sad kad sam se vratio vjeri, kad sam spoznao istinu Allah žel sam naputio, hoću da svoj život posvetim samo gospodaru svjetova. Hoću da nadoknadi ono što sam propustio. Jer duša kad prihvati istinu, onda čovjek sam sebe korinke gdje sam bio, šta sam radio, u što sam potrošio svoju mladost, koliko sam samo griješio prema gospodaru svjetova i onda se trudi i želi da nadoknadi sve što je propustio. Čak ima ljudi ili žena, muslimana i muslimanki koji kad prihvate vjeru istinski, onda žele da nadoknade one namaze. Mada to nije, nije potrebno. Nije potrebno jer poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom hadisu kaže kada Amr ibn As, kada Amr ibn As došao poslanik sam da mu da pa je poslanik sada pružio svoju ruku, Amr ibn As je povukao svoju ruku. Pa kaže šta je to Amr, zbog čega? Povlačiš ruku, kaže ja Rasulallah hoću da potnijem šart. Pa je kakav koji je šart? da mi bude oprošteno ono što je bilo prije. Kada je poslanik sa selem, uči umet jednoj velikoj stvari. Nije rekao samo Amru, Amra oprošteno ti je. Oprošteno ti je, si to nego. Za sve muslimane do sudnjeg dana to važi. Kaže Amre, zar ne znaš da Islam briše ono što je bilo prije? Sa svim. Zar ne znaš da hijra briše ono što je bilo prije? I zar ne znaš da hađ briše ono što je bilo prije? Ako boliš hađ, Istinski na lažno, vraća, se kod majke, kod majke rođene. Fiziku i tako, i tako dalje. Dakle, čovjek hoće to da nadoknadi jer osjeća veliku prazninu i veliku potrebu za tim. <clears throat> Nekada se muslimani muslimanke, dakle kada prihvaćaju vjeru, žele na nešto drugo vraća. Ja na ovu posebno želim da skrenem Na ovu stvar. A to je da često puta osjećaju tjeskobu prsima. Ne doživljavaju nama ne doživljavaju, ne doživljavaju i bade, i bade i nešto im ne nalaze se u takvom stanju kad im šeitan ubaciva, ubaciva velike, velike šubhe. I kaže kako iman stalno varira. Nekada na sveći čovjek dožive kako namaz, plači, e, otvori se srce, doživi seždu i želi da potraje to stanje. Ono brzo prođe i onda on da hoće potrajati, žao mu zbog toga što ne, ne potraje dugo. Dakle, nema sumnje da svako od nas doživljava ovakva stanja. Nema sumnje da svako od nas ne prolazi kroz, kroz ovakva stanja i postavlja ovakva pitanja sebi. I ja hoću da kažem da su ova pitanja vrlo pozitivna i da su ona stvar imana. Dakle, to iznutra što te kopka, te vrste koje ti šeitan kako će vidjeti kasnije iz hadisa to je dio imana. To je znak, inša Allah, da si ti na istini i to je znak da je tvoj iman, da je tvoj iman vjerovanje dobro. Zašto ovo govorimo? Pogledajte, uh, u, sah, u muslimovom sahihu se prenosi od Allah Mas'uda da je sebe, da odnosno da je povod objave kuranskog ajeta u suri Hadid, gdje Allah žele kaže, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتعالى عليهم الأمل فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون Dakle, kaže Allah za šanom ovdje, zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju? Zbog čega? Zbog straha i da osjete strah u svojim srcima. Zbog istine koja se objavljuje i zbog onoga što Allah objavljuje od istine. I da ne budu kao oni prije njih od Ebu Kitaba, kao njihovi kršćani, koji su nakon što je prošlo mnogo vremena, srce si mu srca srce si mu Kaže Abdullah i Mesud, vallahi nije prošlo više od četiri godine našeg islama kada je Allah objavio ovaj ajet. Pogledajte već se, zbog koga? Zbog ashaba, najbolje generacije. Četiri godine je samo prošlo, a Allah objavio ovaj ajet i upozorava ih, upozorava ih da ne budu, da ne budu kao oni koji su bili prije njih. Da ne budu kao ljudovi kršćani, da im srca ne ogrubi, da su stalno, da im je stalno gospodar svjetla, da ih dunjavu i ostale dunjavuske stvari ne zavaraju. I Allah se obraća ashabima, a samim tim i svima, svim muslimanima do sudnjeg dana i upozorava ih na ovo. I svako od nas, bio star, bio mlad, muškarac ili žena, mora se postavljati ovakva, ovakva pitanja. Jer to, ta kolednost, te sumnje, te šubhe, ne sumnje u Allaha ne. Nego čovjek nekada klanja, Pogledajte koliko se jednom vraćaju sredstvo. I ja hoću da skrenem pažnju na ovo svima nama, da su to zaista šubhe, da čovjek mora ustrajati. Nekada čovjek staje na klanja i šeitan mu priđe i kaže A vidiš da svog namaza nema ništa. Vidiš da ti se ne doživljavaš. Vidiš da, da je to besmisleno. Nema od toga ništa. Što žeba klanjaš? Ili mi priđe pa kaže a ti si mu ti samo poliraš. Samo praviš. Čuješ neki iznutra glas koji te opterećuje koji te opre... i želi da prekineš nama, želi da prekineš sa ibadetom. I ima čovjek na startu kad pođe na, da ibadet i stalno, stalno ga to napada i, priti, i pritišće. Pa često puta postavljaju pitanje nam braća i sestre i kaže šta je to? Šta je, je to zaista nifa? Je to zaista mjesto ono što mi doživljamo našim, našim prsima? Međutim, poslane se sve kada su ashabi došli i kažu, ja Rasulallah, mi osjećamo, osjećamo nešto našim prsima, ne smijemo ti reći šta je to. Toliko je strašna, ne se, reći šta je to. A to je to. Kaže poslanik sa selam, zar ste to već osjetili? Zar ste to već osjetili? E, jesmo, kaj, to je znak, to je znak imana. To je znak imana, to su šeitanske, i hvala Allahu koji je to, koji je šeitanske stvrtke učinio samo srcama. On može samo se vesvese, ne može, ne može ništa dalje. A ovo, ako se istina Allah će u učvrstiti na tome. I znamo za slučaj Hanzala ibn Rabija koji je došao Ebu Bakru koji je radio svoj posao pa kaže, pita ga, kako si počeo? Rekao, pa Hanzala je munafik. Kako munafik, subhanallah? Kaže, objasnim što to znači, Kaže, kad sam kod poslanika sa kad njega gledam, kad ga slušam, kad, kad slušam objavu, kad nam daje, da savjete, osjećam se kao da vidim džennet i džehennet. Kao da, kao da, da sam ahiret, kao da, da stojim na sudnjem danu za svijetu. Tako mi je lijepo strah hoće od Allaha Želešanohu i smirnost u srcu zbog svog imana. Kad se udari od poslanika, kao da zaboravi na to. Porodica, dunjalu, posao i tako, odvedeno od toga. Ne razmišljam puno o tome. Kaže Abu čiji je iman na vagi sudnjeg dana, će prevagnuti iman cijelog umeta. Kaj e, vallah ja tako I <laughs> Ja tako osjećam mislim. Pa su poslanik sa sebe rekli mu, objasni mu, pa se poslanik nasmijao, pa kaže, kada biste vi uvijek bili kao kad ste sa mnom. Meleki bi vas na svakom čošku. Meleki se samo salamili i rukovali, ali Hanzala dan po dan. Sad ovako, sad onako. Takav je insan. Dakle, ne možeš uvijek biti, uvijek biti na onom nivou kao kad si s poslanikom salavancem. Jer poslanik, njemu dolazi Žibril, dolazi mu sobje u Žibril i on govori ashabima. Zamislite koliko je nama lijepo kad slušamo hadis poslanika sa a zamislite sad da gledamo poslanika i da slušamo i njegovu Kako se sad nije posjećao? Ne bi ga nikada pustili. Ne bi ga nikad, i, i tako se i ponašali. Kad on priča, oni, on ima svoj posao, a neće da ode. Neće da ode jer vide da je njima drago, da je njima drago da budu, da budu sa njim. I dok sami ne ustanu da odu, poslanik neće prvi da iziđe, da iziđe da ode, da ode od da i napusti. Dakle, to je Eden. Eden prema onima koji su, koji su oko njega. Dakle, zbog toga Zbog toga moramo znati da ova pitanja, ako ima, ako ima, to je dobro. Čovjek se stalno pita, preispituje, analizira. Ako prestane sebe da pita to i bude zadovoljan sa svojim stanjem, to je tapkanje na jednom mjestu. To je tapkanje na jednom mjestu. Ako iznutra na posjeti, nisi melek, ti si insan, ti si čovjek. Te moraš, se stalno sa sa svojim stanjem, ni imanskim, ni bilo kojim drugim moraš se truditi da, da napreduješ u svom životu. Zato će biti ovo tema inšala našeg, našeg I na samom početku želim spomenuti, dakle, ono što mi govorili kroz ova predavanja o akidi. Dakle, da je po, učenje ehli sunnata zemana džemanata to da je iman šta? Riječ, vjerovanje i dijelo. Riječ, vjerovanje i dijelo. To je neodvojivi, to su tri neodvojiva dijela imana. I vjerovanje srcem nije dovoljno. Kao što je dovoljno vjerovanje izgovaranje samo jezikom, nego to mora da prati, da prati ljudska djela. I znamo da se imam povećava i smanjuje. I šta je dokaz za to? Naveli smo neke, neke ajete, ali ćemo samo usput, usput spomenuti za one koji nisu, koji nisu bili ovdje na predavanju akidi. Allah Đelešanovu jasno govori da koja se imam da bi se bolje uvjerio u ovu temu. Da se imam povećava i smanjuje. Pa kaže وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا Lijezadu imana na imani. On je spustio smirenost na srca vjernika da bi, da bi povećao iman na iman. Iman na iman. I ovi ajeti, dakle, koji smo mi spominjali, jasno ukazuju da se iman povećava i smanjuje. I rekli smo da nema ajeta koji jasno upućuje da se iman smanjuje. Nego ovi ajeti koji govore povećanju su dokaz da se iman smanjuje i povećava. Zatim i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta kaže poslanik u sahih hadisu koji je utefakun alaihi kaže poslanik sallallahu alaihi sallam ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin أذهب للقي الرجل حازم أو رجل آقل من إحداكم Obraća se ženama, poslanik sa selem kaže, nisam ništa vidio krnjavije, ni pameti, ni vjere, a da zavede i najpametnijeg muškarca kao jedna od vas. Kao jedna od vas. Šta poslanik je li poslanik sam želio da uredi žene? Ne. Ne. Nego ova krnja u čemu se ogleda? Zar žene Zar žene nemaju svoj mjesečni ciklus koji je prirodna stvar? Ako ga nemaju, ako ga nemaju onda, onda to nešto nije u redu Ali Allah tako odredio. I kad imaju hajt i nifaz, šta ne klanjaju? Svaka muslimanka zna kako se osjeća kad 5, 6, 7 ili 40 dana ne pada Allah na Klanjamo se. To je dokaz da se imam poveća islamije. Ti su prednosti odnosno na nju. Pet namaza dnevno, na file, učenje Kur'ana i tako dalje. Njoj to uskraćeno. Njoj to uskraćeno. Dakle, dokaz da se ima povećava i smanjuje. Povećava se dobrim dijelima i badetom, a smanjuje što, što, je uskraćivanje i neizvršavanje tih važiva. Zatim, manjka ono treba spomenuti jeste da manjkavost imana ili povećavanje ona može biti nekada kvalitativno, a nekada kvantitativno. Dakle, nekada se povećava po kvalitetu, po a nekad objasnit ćemo ovu stvar. Naprimjer, kada je reč o kvalitetu, odnosno ono što povećava naš jetin, naše ubjeđenje, neko od nas, mi smo svi recimo kao djeca, čuli da postoji neka država tamo. Postoji država koja se zove Indija. Prenio nam to ko? čovjek povjerni, iskren, pobožan i mi mu bez sumnje vjerujemo. To je vjerovanje, je li tako? Međutim, kad dođemo u školu, pa pođemo iz geografije ili iz istorije učiti iz knjige o toj državi. Kolika je geografska širina, kakvi su stanovnici i tako. Hoće se povećati naš jekinju neće. Povećava se. Zatim, kad odrastemo pa završimo fakultet i završimo u školu ili odijemo kao turisti u tu državu, pa stanimo svoju novu na Vidimo sad, više ne, čujemo, više ne čijemo, ne slušamo, ne čitamo, samo nismo nego ih gledamo. Gledamo i svojim očima, vidimo kakve su vjere, kakva im je kultura, e, šta rade, kako rade i tako dalje. Tada pa se šta? Sto posto povećava naš, sto posto povećava naš iman. Dakle, to je dokaz povećavanja imana. Tako smo objasnili, dakle, taj kvalitet u povećavanju imana. Također, razlika u snazi imana kod pojedinih ljudi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve za riječ ihsan. Šta je ihsan? Dakle, postoje tri kategorije. Islam, iman i ihsan. A za ihsan, za najveći stepen imana, kaže poslanik sallam šta znači? An ta'budu Allaha ka'annaka tera. fa in lam takun tera, fa Da obožavaš Allaha kao da ga gledaš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ko može, ko, je, jel neko od nas dostigo taj stepen? Malo je ljudi koji su taj stepen. Neko je još uvijek samo na stepenu islama. Neko je na stepenu imana. Neko je dostigo stepeni sana. I obožava je robni gospodaru svjetova kao da ga, kao da ga gleda. Tako bilježi Nabi Šejbe od Abdullah ibn Sa'uda da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam zaista je Ammar ibn Jasir ispunjen imanom do grla. Dakle, sam se govori za Ammara, zaista je Ammar pun imana ispunjen imanom do grla. I ovo je dokaz da kada čovjek može postići takav, takav stepen imana za razliku od nekih drugih. Iman se također povećava kvantitativno. Zato Allah što kaže ve iza uzret suratu kada se objavi, kada se objavi neki aj pa minhum men yakulu ayyukum zalatu imana. Ima oni koji kažu kome je ova sura povećala iman. Pa kaže Allah amman ladina amanu fazaratuhum imana wa hum yastabshirun. Što se tiče vjernika, njima ona povećala iman. Dakle, kad god vjernik sazna za novi aj, za novi propis, i on ga izvršava, povećava mu se iman. Kad čini za novi hadis. Tako je kod nas stanje. Dakle, zbog toga o ovome govorimo, jer mi svi to doživljavamo i svi to, i svi to osjećamo. Zato nas Allah Đelešanu poučava da svakodnevno na namazu učimo šta? Koliko puta mi danas u namazu učimo ajet jedan. Ihdina siratal mustaqim. Upuni nas na pravi put. Međutim, malo je ljudi koji razmišljaju o smislu ovoga ajeta, o njegovom značaju, malo ljudi koji razmišljaju istinski o tom pravom putu. Šta je to pravi put? Kakav je to pravi put? Šta je to, šta je to uputa? I da li je neko nekad od nas sebe upitao zašto mi stalno po, u taj ajet izgovaramo? Zašto učimo tu dobu? Zar mi nismo muslimani? Zar nas Allah nije uputio? Što onda stalno ih sirata u a Allah je nas često puta obraća, ja ejuha ladina amanu, ja ejuha ladina. I mi smo Allah, mi smo alhamdulillah muslimani, mi smo prihvatili islam. Mi smo mu'mini, inša Allah. Pa što onda stalna ladova gospodaru puti nas na pravi put? Gdje je objašnjenje tome? Zašto stalno kućemo ovu dobu? Objašnjenje je u kuranskom ajetu gdje Allah mu kaže Ja ejuha ladina amanu Aminu billahi wa rasulu. I to gajde. Allah se kaže, o vjernici, vjerujte u Allaha i njegovu poslanika. Obraća se Allah nama kao, kao mu'minima. I Allah nas oslovljava, dakle onoga ako sini Kur'an i Sunnet, Allah tako oslovljava sa, sa izrazom mu'mina. I potvrđuje, potvrđuje ima. Pa onda kaže, aminu billahi wa rasul. Vjerujte u Allaha i poslanika. Znači to da vjerujemo, vjerujemo. Svakako je, ali ovo je dokaz da iman ima svoje stepene. Da iman ima svoje stepene. što čovjek više i i više radi dobra djela, više mu se povećava, povećava iman. I vrhunac imana, krov imana, ne može dostići čovjek. Dok je živ, osim poslanika. Ali im se radi. Ne može čovjek dostići običan čovjek. Zašto? Kad bi ne znam koliko i kad bi ne znam koliko dobra činio, možete li zamisliti čovjeka bio muškom, bio ženskom. Da je potpuno shvatio istinu i posvijetio se i ibadetu, a da nikada neće pogriješiti u životu. Nema šanse. Dakle, pogriješi i kad doživi taj pad, taj pad nas se ima smanjuje. Ako nekad, jer nisi ti uvijek isto raspoložen za ibadet. Čak i za farzove, kamo li za nafilu. Nisi uvijek isto raspoložen za post. Nekada ti, nekada ti Allah otvori srce pa stalno bi postio i na filu, a kamo li A nekada se dođe vrijeme pa nema se vakta, nema se vremena i neka čovjek klanja smo duha namaz. Nikad ga ne propušta. Svako jutro, a nekad opet zarida pa da ne klanja po mjesec, po mjesec dana. E to je dokaz da postoje stepeni, stepeni manji i raznorazna stanja kod čovjeka. to kaže ashab Abu Darda, dovu kući Allahu za ženu i kaže Allahumma inni es'aluke imanan daiman wa ilman Gospodaru, ja te molim da mi podariš stalni iman stalni iman i korisno, i korisno znanje. Dakle, ova stalnost i, va, uh, je bitna kad je u pitanju iman. Jer nekada čovjek dostigne stepen imana, tako kako kaže poslanik sa sallam, inna hadakum la, inna hadakum la min ahli ya'malu بعمل من أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع kitab, fa الكتاب bi'amali بعمل من أهل من أهل fa فيدخلها Neko od vas radi djelo stanovnika dženneta, sve dok između njega i ne bude koji pedar. Pa ga pretekne knjiga i radi djelo stanovnika džehennema i uđe u džehennem. I obrnuto, neko od vas radi djelo stanovnika džehennema, stalno. Vidimo čovjeka griješnik, veliki griješnik. Radi na kraju, uradi djelo, pretekne ga knjiga, uradi djelo stanovnika dženneta i uđe u džennet. Dakle, ovo zavisi od našeg ovo zavisi od našeg nijeta, od naše iskrenosti prema Allahu. Znači, Spomnjali smo šta je dokaz za ovo, šta je komentar za ovaj hadis. Dakle, dva slučaja, čovjek, čovjek borac koji se borio, ubijao mušike, ubijao i na kraju kad su rekli da je on dobar borac, da je džami, da je inšallah u džennetu, kada je poslana sada moju u džennemu. Zašto? Na kraju bitke bio je ranjen, bio je ranjen i nije mogu izrati sam sebe, sam sebe ubio. Pa radi djelo sam nikad borio se u džihadu i ubio na kraju sam sebe. Ili drugi koji je izišao, izišao da se bori protiv poslanika sa sebe, pa je prim i vidio muslimane, kada vidimo muslimane u bitci na Uhudu da su tako čvrsti, jaki, stabilni, primio je islam i biva ubijen u toj bitci od mušnika, biva ranjen, pa su ubrišli kao šta je s tobom, zašto nisi sama nama da se boriš protiv muslimana? E vallaha, ja sam primio islam i te poslanika i recite da, ne, da ja se da nema Boga osim Allah i da je Muhammed njegov robin, njegov poslanik. Pa kada je došla vidjeti do poslanika sa sve kaže zaista je malo radio, puno dobio radi sam da dakle, radi dio sam nikad i na kraju, na kraju ulazi u džennet. Dakle, to je dokaz da čovjek ne mora dotići vrhunac imana u svom životu. Dakle, ovaj dnevnik o kome, o kome govorimo, treba da bude stalno prisutan kod nas i ova pitanja stalno se moramo da, postav, da postavljamo i ne smijemo se zadovoljiti s našim stanjem. Tako su pitali ljudi Abdullah ibn Mubaraka. Čuli ste za njega? Poznati محدث فقيه muđahid, kaže stalno je učio hadis, stalno prenosio, činio davu i uvijek se družio s knjigama, uvijek se družio s knjigama. Pa su ga pitali jednog dana, ila meta ja imam wa anta tahmilu hadih varafa. Dokle o imam ti, dokle o šejh ti s tim svojim papirima, s tim svojim knjigama, stalno se s njima družiš. Kal ila maut. Kaže do smrti Do smrti nikad, nikad čovjek ne treba da, da bude zadovoljan sa samim sobom, stalno treba da povećava svoj iman. Jer čovjek nekada uči Kur'an. Ako ste primijetili kad čitate samo prijevod Kur'ana, nekada neki ajeti zapnu vam za I pogode se, srce. A neki ajet, to se navrati, navrati na njega. Drugi put kad čitaš Kur'an, onaj ajet na koji nisi vratio pažnju, on te se boji. Onda se dođe. Zašto? Zato što Kur'an ne bili uvijek na sva osjećanja odjednom. Zavisno od tvoje situacije, od, tvo, od tvoje kontrole nad samim sobom, od tvoje pažnje i tako dalje. Jedan učenjak, sav naš savremeni, kaže da su jedan put sjedili oni u halki, učili su Kur'an. Učili su Kur'an i da se desilo? Čovjek koji nije bio u halki, koji nije bio u halki, sjedio je van halki, mi smo učili Kur'an i došli smo do ajeta, أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون Zar se ovom govoru اسمية i smijete se, ne I kada smo to ušli, pao tamo pa u Je samo A mi ništa. Kao da učimo Nismo to, to A njega je to pogodilo. Razmišlja o tom, o tom kur'anskom toliko ga je pogodilo da je pao Zbog veličine poruke toga ajeta. I ne samo to, nego mušnici, kad su čuli ovaj ajet, kad su čuli ovaj ajet, od poslanika sa strane sure Nekim, kad je on citirao ovaj ajet, a fa min hadar hadithi ta'đebun, o tad hakuna vola tabkun, svi su pali na srcu. I među njima je bio jedan čovjek koji je bio nepokretan, nepokretan, nije mogao učiniti seždu, uzeo je zemlje pa je učinio seždu na, svojim, na, na, na, rukama. Mušnik. Dakle, u tom trenutku Kur'an djeluje na njih. Allahova riječ. Tako da smo muslimani u Abesini čuli da se možete prihvatiti biti islam i vraćaju se nazad. Da, ali to je bio samo jedan trenutak. To ne, i vrat, i nije, nije bilo tako. Dakle, dojmaju se Kur'an. Dojmaju se Kur'an. I znamo da mnoge slučajeve, mnoge slučajeve, smo kao što je slučaj Omera radijallahu Allah, kad bi razbolili se po mjesec dana, ne bi živi kuće raznih u stanju, kad bi čuo neke kuranske aje. A nekada se to sad i mi dešavamo. Nego to je period, period kad čovjek istinski razmišlja Dakle, kad najde taj, taj val, taj period, kada je čovjek potpuno prisutan i samo se posvijeti razmišljanju o ahiretu. Dakle, stvarnost, vrhunac i suštinu imana čovjek ne može dostići. Osim onih, ima nekih sufijskih sekti koji kažu da čovjek može postići vrhunac imana, da čovjek može, kad tumači kuranski ajit pa kažu, ja vas nam kaže, va'abud rabbate hatta je atijeta li svoga gospodara kada je Kaže, kad se dođe jekin, sve to tako ne tumači. Kad se dođe jekin, kad se potpuno ubijedi da nema oba subhana Allaha, onda za tebe spada obaveza i namaza, i posta, i zekata, ne trebaš ništa raditi. Međutim, ovaj ajet ne znači to ni blizu, da, su, da imalo razmišljeni svojim mozgovima i da se obrate na Kur'an, da se obrate, vidjeli bi šta znači to jatim. Ovdje jatim znači nauč, znači smrt, أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء إن هذاك الدعاء فوق ثغري والثناء إن ذاك الدعاء كلما غرد خير في الربا أو لح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة وهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Ja Allah samo govori svojim svim muslimanima, svim mu'minima, obožavaj Allaha dok ne dođe smrt. Dakle, ne svoj završetak bude dobar. Ka, šta je dokaz da, da, da ovo znači smrt? U suri, u kojoj u suri, u Zesir Allah Želešanu, kad govori o dženneslijama, جس الله بكره جهنم لي جنة نيما طيب لي كاكو سيباكي وباكي رجل شيء ما سلككم فيه شتوا شدور السفر شتوا شدور البكر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هشي جهنمي استعمل فقانيلي ميخو داوي سيرتي u čarama puštali i poricali smo sudnji dan hatta je tamo jekin, dok nam nije došlo ljekin. Što to znači? Žehennem nema došlo ljekin i sad u žehennemu zbog toga se ne jekin. Ne, nego poricali sudnji dan dok mi smrt nije došla. Dok je mi došla, dok mi došla srce. Postoje, braće i sestre, mnogobrojna sredstva. Mi smo rekli da je dakle, sredstva koja, koja povećavaju iman i učvršuju iman. Mi ćemo spomenuti samo neka sredstva večeras jedno od najvažnijih sredstava za povećanje imana jeste upotreba razuma. Upotreba razuma. I to je Allah, Allah nam govori o vrijednosti razuma u Koranu, kao nijameta, kao blagodat od Allaha Kao blagodat. Zato, poslanik kao se kaže šta? Pero je podignuto. Pero je podignuto. Ne piše djela kome? Budali. Onaj ko nema, ko, ko je lud, ko nema pameti, njemu se ne piše djela. Izabrali dobra loša. Zašto? Jer nema to kvaliteta. Nema to kvaliteta razuma i i inteligencije koje je Allah što podario ljudima da bi spoznali svoga gospodara. Da bi spoznali istinu i da bi samo gospodaru svjetova robovali, da bi samo njemu na sežu padali. Znači, o čemu razmišlja jedan i muslimani? Prije svega, razmišlja o stvaranju nebesa i zemlje. Razmišlja o ajetima i znakovima Allahove moći i veličini. Allah je kod god da se okreni. Kod god da se okreni. Pogledaj kosmos, pogledaj nebo i njegova sazvježja. Pogledaj zemlju i sva bića na zemlji.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 Dakle, o tome čovjek mora zatim, da čovjek razmišlja o svome stanju, o svome, o svome stanju, o svojim grijesima, o svojim grijesima, koliko je griješi prema Allahu, da bi čovjek svako od nas analizirao svoj život, svakodnevno. Jer kad bi ti došlo, ne znam kakav čovjek, tvoj najbolji drug, najbolji prijatelj, majka, otac, nije bitno ko je. I upozorio na neke tvoje greške. Čovjek je takav, ne bi mu puno vjerovao. Ili, ili bi našao neki izlaz, rekao bi, a da, nije tačniko, ti si pristrasan, to je pretjerano, e, nije to tako kod mene tako. Međutim, nema ništa bolje ko kad čovjek ima snage da pogleda sam sebi u da se suoči sa svojim stanom, pa analizira svoj život. ne mora, ne mora puno, pet minuta. Pet minuta svaki dan sjedne i razmišlja o sebi. Koliko je danas uradio dobra, koliko je Koliko je jučer uradio dobra, koliko je leha grijeha naprave prema gospodaru svjetova. Da razmišlja o smrti, onome što ga čeka posle smrti, o kabru, kaburskom azabu i kab o sudnjem danu i stajanju pred gospodarom svjetova, kad pa bismo o tome razmišljali, pet minuta svaki dan, a li sat vremena kad bismo razmišljali, ili dva sata, vidjeli bismo da bi se uz Allahu pomoći naše stanje promijenilo. I vidjeli bismo da nemamo dijela u koja se možemo 100% pouzdati kazati, ona će nas sigurno odvesti, odvesti u džennet, mi smo 100%, 100% sigurni. Znači, o tome čovjek mora, mora da razmišlja. Ili, spomenut ću ja, sa ono što sam sigurno spominjao u, u Stuttgartu, vezano za suru i da je Prenosi se da je Abu Hanife, rahmatullahi alaihi, predmet veći hadis u predaju od njega, predaju da Esar bilježi, prenosi Jezid ibn Harun i kaže, jednu večer sam došao u mestir u Kufu, stavili smo jakiju i imam je učio suru Iza zilzila ardu zilzalaha wa ahrađatu ardu esqala. Nama poznata sura. Pa kaže kad smo završili namaz, Ebu Hanife bio iza imama, pa kanjuje, kanjuje kao, kao muktedije i Ljudi su izlazili, ja sam u njega pogledao i vidio sam kako je oborene glave uzdišen i razmišlja o ovim ajetima. I kada svi su ljudi samo je on ostao. Samo je on ostao. Nakon toga, nakon toga ja sam otišao da, da mu ne smetam i kada sam ujutro došao na sabah, zatekao sam ga u istom položaju. U istom položaju. Kako sam ga ostavio. Razmišljali kaj uči dobro, brada mu se presao sve dove govorimo ti gospodaru, ti koji nagrađuje za trun dobra. Jer kaže Allah na kraju, pa me jaman iskala zarratin hajren jara, pa me jaman iskala zarratin šarran jara. Onaj je kurali trun dobra vidjet će ga, kurali trun dobra vidjet će ga. O ti koji nagrađuje za trun dobra nagradi svog roba, Abu Hanifu, i o ti koji kažnjava za trun zla, spasi, spasi od džehennema svog grešnog roba Abu, Abu Hanifu. I kaže, ustali smo da klanjamo sabba i on je sa jasijskim abdestom klanjao samo sabba. Zbog čega ovo? Kad bismo samo ovu suru da je protumačimo, da je protumačimo kada se zemlja najžešćim potresom potresi. Šta to znači? Kada Allah zašao naredi meleku Israfilu koji, koji je zadužen za puhanje u sur, kako kažu, kako stoji u predaji, da su ashabi kad vidjeli poslanika to pitali što si zabrinut? Vidimo tugu na tom licu, jer kako da ne bude zabrinut, a Melek Israfil je uzeo suru svoju desnicu i gleda u arš, sluša nepremice, netrepče, kad će dobiti naredbu da puhnem suru, da puhnem suru. I tada će, kad se zemlja zatrese, toliko će trese od istoka do zapada, da će, dok sve ne, na njoj ne bude uništeno, dok sve ne bude sravnjeno, i Allah će uništiti, uništiti sve što je na zemlji i usmrtiti sva stvorenja, sva stvorenja i ostaće samo kako stoji pene i ko? Melek, Zibril, i Kain, i Melekul i Melek smrti. će njih četvorica, pa će Allah narediti Meleku smrti da ima uzme dušu, pa kako uradi pitaće ko je ostao, je li ko ostao, a on će reći gospodaru, ostao je tvoj siromašni i slabašni rob na smrti. Pa će Allah reći, sad ćeš ti kušati ono što su svi ljudi kušali od tebe. Okusit će smrt i naredit će mu da ode između dženneta i i da, da umre. I takav će prim pustiti da kad stoji u predaji da kada bi, da su ljudi živi, da nisu pomrli. Svi bi pomrli to tog od straha, od straha kad pusti takvi. Dakle, samo o ovoj suri da Kada zemlja izbaci terete svoje, terete, šta, kakve terete? Kada ljudi iziđu, kada je Allah oživi, ali ne, kad mu festiri, s njima će također izići šta i njihova djela. Sve će doći, to je gospodara svjetova. Sve što si uradio, i malo i veliko, i dobro i vaše djelo, ništa neće se moći sakriti i tada će čovjek biti u velikom strahu, bit će iznenađen, prestravljen zbog onoga što ga čeka. Zbog onoga što ga čeka. I kada, a dođe doće iznenada sudnji dan. Iznenada, čovjek priča sa svojim prijateljem, priča mu i taj dragi brat, neće završiti svoju riječ, nastupit će sudnji dan. Neće završiti. Ovaj će pit vodu, drugi, i neće uspjeti da bi je do usta nastupit će sudnji dan. Ili će u trgovini, pogledajte kako bezbrižno živi. Na pijacama, na trgovima, po kafanama, smiju se, orgijaju i tako dalje. I vallahi, nikako drugačije, ja sebi ne mogu predstaviti sudnji dan, nego kad su bili tako, u takvom stanju, bezbrižni. A vjerni kad mi se odluči, na pijacu, ne može ga zavesti to. Ne, nego odmah se sjeti ovih ajeta. Sjeti se ovih ajeta, jer Allah Žešanu kaže, doći će vam smrt iznenada. Sudnji dan će doći iznenada. I zamišljam odmah to. Strah uhvati čovjeka. Može doći ovog trenutka, može se sad desiti. Mi ne znamo kako se desiti. Dakle, čovjek vjernik mora o tim stvarima razmišljati i to je ono što ga drži. Što ga drži i učvrši u njegovom, u vjerovanju. Zatim zikr. Ono što povećava iman jeste stalni zikr. Zato smo mi, pogledajte koliko je poslanik sa sveme kome su oprošteni grijesi i prvi i posljednji učili hadis, kada naredio da se nauči ovaj hadis. je poslanik sa kaže, da on 70 ili sto puta hadan Allahu to učini. Istikfar, opušten u svijest. Pa staje u namazu, oteknu mu noge. Pa ga pita Iša zašto kaj, zar ne budem zahvalan Allahu. Zar da Allahu ne zahvaljujem na njegovim blagodati, njegovim, njegovim, njegov, Koliko? A posebno učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana povećava, povećava iman. Povećava iman. Mi ga slabo učinimo i slabo ga znamo učiti. Žalostno je, braće i sestre, da mnogi naši muslimani, bošnjaci i vi koji ovdje radite, samo poznajete težinu. Samo se poznaje Kur'an. A kako će čovjek osjećati slas imana, osjećati slast seđde i namaza, ako ne zna pravilno učiti Kur'an. Ako ne zna težinu, ako ne zna lijep učiti Kur'an. Možeš jedan sitran da napad, jer taj u tebe da će čovjek na sudnjem danu, kada Allah uvede u džennet, svoju milost i svoga roba, a reći će mu se, uči Kur'an i penji se. Na stepeni ženevski. Koliko znaš Kur'ana na pamet? I uči će čovjek takvim glasom kakvim je učena na dunjalu. Uči i penji se. A koliko mi znamo Kur'ana? Koliko znamo da Allah je To je jedna stvar. A druga stvar, Kur'an zaista je lijek i on smiruje, naše srca. Djeluje, je smirujući u svakom, u svakom trenutku lijeki protiv šeitana i protiv džina i tako dalje. I znamo samo za jedan hadis kojega prenosi Buhureyre, znamo kad je on bio čuva, čuvao je, čuvao je odnosno ratni plin, pa mu je došao, došao mu je čovjek u pohabanom dijelu i tražio od njega, tražio od njega neke malo imetka, kao jer je siromašan, pa mu on nije dao, u stvari dao mu je na kraju i opšao je poslaniku i kaže šta se desilo s tobom kad je tako i tako. Pa idemo u noć tako, pa i treću, e treću noć on kaj ne dam. Ne dam, mi borit ćemo se na dan. Kaže, daj mi, ti, pa ću ti kazati jedan ajet iz knjige koju vi učite, ako ga proučiš noću, na večer, ništa ti šetan ne može do, do Ako ga proučiš danju, ništa ti šetan ne može u toku dana do noći. Pa mu je dao, taj e, koji je to ajet, taj e, to je ajet Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum i tako dalje, ajet kursi. Pa je došao posljednika u redu i kaže mu tako, kaže, znaš li u redu ko je to bio? Kaj ne znam, kaj pa to je bio šeitan, iblis. Istinu je rekao, a on je zaista lažo. Rekao je istinu zaista kursiju. Ona je čuvar, čuvar, zaštitnik, prouči je prespavanje, ako hoćeš da ti sam bude lijep. Prouči je svako jutro u zikru, ako hoćeš da te Allah čuva, da te štiti, jer zaista je zikr zaštita, zaista je zikr zaštita za vjernika. Zatim ilm, ono što povećava iman i što čovjeka usluži, jeste znanje o vjeru. Što čovjek više zna? Što čovjek više zna o Allahu o njegovim svojstvima, o njegovim sifatima, o njegovim lijepim e, imenima, više mu se povećava iman. Zato Buhari ima jedno poglavlje posebno u svom sahihu, ba, ala ilmu qabla al Poglavlje znanje prije djela. Znanje prije djela. Fa'lam mu la ilaha illa Allah. Znanje nema drugog Boga osim Allaha. Znaj! Prvo znanje, pa onda djelo. Jer ako ne znaš, zbunit ćeš se. Pogriješit ćeš. Pogriješit. Učit vjeru treba Allah Učit akiru, Učit sunnet Resula sallallahu alaihi sallam. Da bismo uvijek bili na istini i da bi nam istina bila potpuno, potpuno jasna. Zatim okupljanje na dobru. Druženje sa dobrim društvom. Druženje sa dobrim društvom. Jer čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Na vjeri svoga kakav je on, kakav si i ti. Pogledajte koliko loše društvo utječe na čovjeka. Loše društvo utječe na čovjeka. I on polako se kvari, kvari i odlazi, odlazi u Vraća Makar više je bio vjerni. Ako se osami i bude sam u nekom mjestu i onda se priključi društvu lošeme koje ne može nađe bolje. Ostavlja, ostavlja dobra, ostavlja dobra djela. Zato Allah nam u Kur'anu kaže mu živi ja i amenu, ovi koji vjerujete. Nije ujedinjen, obraća samo jednom muslimanu pojedinačno svakom od nas, nego ovi koji vjeruju. Ja sami često puno drugima govorili, pa bi sve jedni drugi rekli, hajde da zajednički obožavamo Allaha i Musa. Hajde zajednički da učimo Kur'an, da zajednički zikrimo, da zajednički učimo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer, kako kažemo, kad je usamljenost, kaj čovjek sam, usamljenost rađa misao. Misao rađa ideju. Dakle, ti kad si sam, moraš odmisliti na čemu. Ideju, a ideja rađa znači, djelo. Želi da se, to, ta ideja sprovede, u djelo. A često puta naš jedan zavarava time. I kad nema onoga ko će te nasmihati, će upozoriti, moguće da, uče, da, upadneš, da upadneš u Zatim dava. Dava, stalno pozivanje. Allahu Želešanu, to je ono što daje bereke u tvoju porodicu, u tvoj život, u tvoj vallahi. I znaj ako budeš od onih koji stalno druge pozivaju, naravno prije, prije toga sami rade, i pozivaju drugi da će ti Allah spustiti milost i da će ti bereket i u tvoj imetak i u tvoju porodicu i u, u tvojoj djeci i tako dalje. Jer, a dogod god bude ljudi koji pozivaju istinu, dok god bude oni koji pozivaju na pravi put, ljudi će Allah Želešanu će, će onaj zaustaviti svoju kaznu i neće kazniti takav narod. Naprotiv, kada bude, kao što stoji u predaji, da je Allah poslao, poslao meleka da uništi jedno mjesto, pa je on vidio da u njemu ima čovjek koji je pobožan, koji je dobar i tako dalje, pa Allah kaže počni od njega, počni od njega, njega prvo. Pa zašto? Pa zato što on je sam to radio, obožavao Allah samo čijeva, a nije drugi upozoravao. Nije drugi, znači on je bio, nije ni šeitan, složio se s tim zulumom, s tim fesadom, neredom koji se, koji se radi na zemlju. Zatim, nakon svega toga sabra, na svim tim iskušenjima. Na svemu. Jer džaba ti ilm ako nemaš sabra. Posto ustačiš. Džaba ti sve, ono što smo nabrojali i dava i ostalo sve ako ako ne budeš strpljiv i drži na putu, na putu istine. Jer sabr je dio, dio imana. To kaže Omer Allah ta'ala da su sabr i šuk dvije deve. Ja se ne bojao ono na koju bi izjehao. Na koju god dođeš, dovešite do cilja. Dovešite do cilja. فتمنى الله عز وجل شانه فنشكر في كنيستني لا أولي إيمان فنشكر في برس قلوبة فنشكر في أوكسني هي بري هرقوبة يوني كوي أجيب في إسلام ويجيب في زيبا يوم فنشكر في ميه فنشكر في الجنة أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي في سكون العين أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفاذي